De koning Milkomse kop was in dit op sy eie kop gezet. Dit was een gouden kroon met juwele wat omtrent 34 kilogram geweeg het. David het baie ander goed in die stad gekry. Hij het die mensen van die stad vir hom laat werk, partij van hulle moes met saai en eisterpikke en bijlen vir hom sandsteenblokke maak. Ander moes weer kleisteene maak. David het die mensen van al die dorpen van die ammonieten so laat werk. Daarna het hy met al die manskappe teruggegaan Jerusalem toe.